A nije rekao Resulullah s.a.v. ili muslimanom. Što znači da je fitra koja je spomenuta da se rađa u fitri, znači da je to islam. No međutim, često roditelji ili mnogo slučajeva bivaju razlogom da to dijete znači ode sa te čiste filtre na kojega je stvorio uzvišenje Allah te barake oteala i da se okrene od njegovog puta. Dijete je emanet kod roditelja. Dijete je emanet kod roditelja, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, wa inna li waladike alaike haqqan, i tvoje dijete kod tebe ima svoje pravo. Pa je dijete, znači je manet koji ti je dao uzvišen Allah te barake o teala i za koji ćeš biti pita na sudnjem danu i stoga si dužan da ga poučiš onome što će mu koristiti i da mu ukažeš i da, mu, da ga poučiš onome a što će mu štetiti ili onome što mu je šerijetski što mu je šerijetski zabranjeno Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana Hasanu izvadio iz usta datulu i kaže mu meh meh Zar nisi, kaže, znao, to je vid blage osude, zar nisi znao da je to nama zabranjeno? Mi ne jedemo, ehlul bejt ne jedemo sadaku. Pa ga je poučio kao malo dijete da porodica poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ne jede sadaku. Dakle, dijete kada je stvoreno u toj čistoj prirodi, ono ima pri sebi lijepe osobine, brojne lijepe osobine. Čistu nutrinu. No međutim, sa druge strane, dijete pri sebi ima i određena svojstva koja su negativna, koja su u koliziji sa tom čistom, sa tom čistom prirodom. I jedna od negativnosti koja je prisutna kod svakog djeteta, i skoro da nije dijete čisto od nje, jeste, znači, huluk laganja. Ili znači posezanje za laži. Stoga nam je uzvišen Allah te barak i otala naredio da budemo sa iskrenima. Pa kaže, ja, ejuhel ladina, amenu, tekun lahe, vokunu ma sadiqi. O vjernici, bojite se Allaha i budite sa iskrenim. Budite sa iskrenim iskrenima. Mnogo je ljudi izostalo iza bitke na Tebuku. No međutim, uzvišeni Allah te barake o teala je trojicu pohvalio, odnosno pohvalio je njihovu iskrenost. Nije njihov izostanak, nego njihovu iskrenost nakon tog izostanka. Drugi su se pravdali različitim opravdanjima, no međutim za trojicu je uzvišeni Allah te barak je ta'ala rekao وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا لَا je usuri at-tawbe. Pa kao da nam kaže, o vjernici, idite putem iskrenosti kojom su išla ova trojica. A to je bio ko? Ma, Kjab ibn Malik, Hilal, ibn Umeje, El Waqifi i i Murare ibn Rabija El Amiri. Bravo. Znači, to su bila trojica ashaba koji su izostali iza bitke na Tebuku. Pa je uzvišen Allah Tebarak je o pohvalio. Pa ih je znači pohvalio, odnosno pohvalio njihovu iskrenost, zato što su bili iskreni za razliku od drugih, od drugih ljudi. I laž je svojstvo munafika, kako je došlo u vjerodostanim hadisima od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. I došla je kod imama Ebu Davuda sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Umame da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Ene za'imun bi bejtin fi rabadil dženneh limen terekel mirae wa in kane muhiqan. Kaže, ja garantujem kuću u džennetu, u podnožju, u nižim stepenima dženneta, onome ko ostavi raspravu, taman bio u pravu. Ovdje se na raspravu misli rasprava koja neće uroditi plodom, nego samo puka priča. Ko će pobjediti i čija će biti godnja, to je cilj. Nije znači šerijatska rasprava sa argumentima, sa dokazima, da se ukaže znači na istinu i tako dalje, nego znači rasprava koja nema iza sebe nikakvi plodova, nego može samo imati negativnost. I dalje kaže Resulullah sallallahu alejhi ve selleme, "Wa bi baytin fi wasati al-jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha." I garantujem kuću u sredini dženneta onome ko ostavi laž taman i u šali. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُ I garantujem kuću u najvišim stepenima dženneta onome ko popravi svoj ahlak. Ko popravi svoj ahlak. I o ahlaku se navode, draga moje braće i cijene sestre, hadisi koji su čudo. Kolika nagrada čovjeku pripada koji popravi svoj ahlak. No međutim, ovaj, nije to tema jel, našeg predavanja, a možda jedne prilike, inša Allah, da o tome budemo posebno, budemo posebno govorili. I došlo je kod imama Ebu Davuda sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Hafiz ili Rafi, da je poslanik sa Osaneme rekao velika je prevara ili od najvećih prevara je da pričaš čovjekom, govoriš mu i on ti vjeruje šta mu govoriš, a ti ga lažeš. Znači, pričaš i on ubijeđen da mu govoriš istinu, a ti ga lažeš. E to je hijanet, to je pronevjera. I to je nazvao poslanik sa osrme velikom, velikom pronevjerom. I došla je kod imama muslima u njegovom sahihu od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sa osrme rekao trojicu uzvišeni Allah dželle neće gledati na sudnjem danu. Pa je rekao čovjeka koji je starac, a zinavučar. Neće ih gledati uzvišeni Allah na sudnjem danu. Neće ih očistiti. Neće sa njima nikako razgovarati. Njima bolna patnja pripada. Pa je prvog od njih spomenuo koga? Šejhun zanin. Čovjek koji je star, a čini nemoral. Starac pokvarenjak on će biti, znači, kažen bez, neće imati nikako pravo da se priča i da se brani zbog zločina, jeli, koga je počinio svojim nemoralom, a star je. I drugi, Melikun Kezab, i čovjek koji je vladar, a lažov. Vlada i laže ljudima. I treći je Ailun Mustekvir, čovjek koji je siroma i oholan, oholnik. Prvi zato što starac uglavnom nema potrebu za ženama i nema potrebe za nemoralom. Drugo, čovjek koji je vladar, a laže ljudima, a nema potrebe da laže kada je vladar. I treće, čovjek koji je siroma, a oholnik. Oholiš se, a nemaš se čime oholiti. Pa znači njima trojici pripada bolna patnja. I došla je kod imama muslima u njegovom sahihu da je poslanik sa osaleme rekao u ovoj verziji Znači da neće uzvišeni Allah te barak i utala tri vrste ljudi na sudnjem danu očistiti, niti će ih gledati, niti će sa njima razgovarati, njima pripada bolna patnja, kaže el muspil, wal mennan, wal munfiku silatehu bil halfil kazib. Prvo čovjek koji je muspil, muspilul izar, a to je spustanje odjeće ispod članka. Neće uzvišeni Allah takvog čovjeka na sunnjem danu ni pogledati, ni očistiti, Prvi, onaj ko spusta odjeću ispod članka. Drugi, čovjek, kod muslima je predaja, znači u njegovom, u njegovom sahihu. Drugi je čovjek el mennan, čovjek koji prigovara kada nešto da. Da nešto ljudima, pa potom to što je dao poprati prigovorima. I treće je čovjek koji svoju robu ponudi kupcima, a laže. Znači, lažno se zaklinje koliko je platio šta? Robu a nije u stvari toliko platio, znači da bi za nju dobio više. Takva, takvoj trojici ali pripada posebna nagrada, posebna nagrada, misli se na kaznu, a treći od njih je lažov, a treći od njih je lažov. I došlo je kad imama Tirmizije od Ebu Hurire radijallahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao kefa bil meri keziben en juhadise bi kulima semija. Dovoljno je čovjeku laži da prenosi ono što čuje. Ne moraš izmišljati. Nema potrebe da izmišljaš na nekoga i da lažeš. Dovoljno ti je samo da prenosiš ono što čuješ, jer u mnogo slučajeva se čuju neistine, pa ih čovjek prenosi i nakon toga on biva lažo. Kao da je on lagao, zato što si prenio, zato što si prenio neistinu. I kada pogledamo danas u svijetu, većina zločina koji se dešavaju, kada bi dobro pogledali ili pretresli taj zločin, vidjeli bismo negdje u pozadini da je taj zločin produkt laži ili u najmanju ruku morala je, morao se je čovjek poslužiti njome da bi učinio taj zločin. Znači, laž je tu morala naći šta? Svoj udio i svoje mjesto. Nije, znači, moglo proći nikako, nije moglo proći bez, bez laži. I sprovedeno je jedno ispitivanje nad mladićima, njih 466, ispitivani su momci koji su najviše lagali u osnovnoj školi. A, bili prvaci, poglavari laži u školi, pa nakon što su odrasli, isti ti, znači, ovaj, o, ovaj odgajatelji su ih provjeravali, pa su vidjeli da je veliki broj njih nakon osnovne škole, znači, odao se zločinima. I to najgorim zločinima. Zato što su u mladosti bili šta? Lažovi. I nakon toga što su odrasli, ta laž, to su ponijeli sa sobom i nakon toga to je znači prešlo u to je prešlo u zločine. Pa biva onako kako kaže poslanik sa osrme i jakum ol kezib fe innel kezibe jehdi ilal fuđur o innel fuđure jehdi ilal nar. Kaže, dobro se čuvajte laži, jer laž vozi, vodi u fuđur, a fuđur je teško griješenje, a fuđur ili teško griješenje vodi u vatru. Pa kako je to poslanik sa osvijem lijepo opisao, znači tačno definisao, znači kuda laž vodi ljude i nakon toga nije ništa od ljudima preostalo, nego samo da potvrde šta je ispravnost riječi poslanika, sallallahu alihi wa alihi wasallame, koji ne, vodi po svo, ne govori po svojim jeli, prohtjevima. I statistika je pokazala da svako četvrto dijete laže. Svako četvrto dijete je sklono laži. Ne, oprostite. Svako šesto dijete je sklono laži. A svaki četvrti čovjek je sklono laži. Pa su djeca u prednosti u odnosu na odrasta, je tako? 50% je u korist djece. No međutim, ako 50%, odnosno ako više 50% ljudi laže od djece, jedan u četvrce, to je četvrtina, Kako onda da odgoje tu djecu pa da oni da oni nalažu? Kako kaže primjer, faqidu shay'in la yutihi. Onaj ko je nešto e, izgubio ili koga ne posjeduje, ne može ga ne može ga ni drugom dati. A kažu e, stručnjaci da dijete do treće godine nikako ne laže. To se odnosi na većinu, uglavnom većina. Kada se govore ove znači činjenice, to se odnosi na većinu ili pretežno ili uglavnom biva tako. A ne mora znači nužno biti da je to uvijek znači da je to generalno pravilo. Pa kažu do treće godine da dijete nikako ne laže, zato što dijete do tri godine ima ubjeđenje da odrasla osoba može čitati njegove misli. I odmah zna šta da, da laže, pa ne smije, ne smije lagati. Iz tog razloga. Iz tog razloga. Imamo jednu vrstu laži koja se zove laž maštanja kod djece. Laž maštanja kod djece. I ona je povećana između pete i šeste godine, jer u ovoj dobi dijete ne može da, ne može da razluči između svoje mašte i onoga što se u stvarnosti zbiva. Ha, to mu se brka. Pa dođe dijete, na primjer, sa čudnim stvarima, vidjelo kod komšije, ne znam, mačku, sjedi za kompjutorom i piše u Wordu i programira nešto i ovaj memoriše to, ostavlja, Znači, dijete dođe sa pričom. Kako se postaviti prema toj priči? Kažu, nije ispravno osuditi tu priču u smislu da se dijete nazove lažovom ili slično tome, nego treba, znači, ga usmjeriti. Treba ga usmjeriti. Jer je takva mašta početak njegovog umnog razmišljanja. I ako se u tom momentu ugasi to razmišljanje, nakon toga neće, znači, imati, neće imati pri sebi to svojstvo. Pa treba ga usmeriti, treba mu kazati to što si ti rekao, jeli? Može biti, ali nije baš na takav način kao što si ti rekao. Možda je mačka prešla preko tastature, pa se nešto tamo napisalo. Pa ti smisla da mačka piše, u stvari mačka ne piše i mačka ne zna pisati, mačka ne zna programirati. To nije ovaj njen posao, to je posao ljudi, to je tvoj posao da ti učiš, a nije posao mačke i slično, i slično tome. U svakom slučaju, znači, treba, a, treba tome prići lijepo, jer Jer to umno razmišljanje kod djeteta je brže od razvoja ahlaka. Ste razumijeli? Umno, to maštanje djeteta, se brže razvija njegov, njegov ahlak. Pa on je spreman da mašta i da slaže prije nego što ahlakom dokući da je laž šta? Zabranjena i da je laž ružna. Pa mu pretekne umro razmišljanje šta? Taj uh, jeli, segment ahlaka. Pa zbog toga, znači, desi se, nema, znači, tog teoazora, nema tog balansa i onda nakon toga ispliva, ispliva, ili njegova, ispliva njegova laž. Ima isto tako laž koja se zove laž djelomična. Djelomična laž. Primjer, dođe dijete kući, bavi, kaže, sin od komšije me udario. I on se tu zaustavi. To je tačno. No međutim, on je pritajio bitnu činjenicu. Zbog, tega, zbog čega te udario? Nije te udario nego nakon što si njega udario, ili nakon što si ti počeo, ili si ga izazivao, ili ružnim jenima, ili nešto si učinio. Je tako? Pa onda dođe babo i napravi belaje sa komšijom, a u stvari dijete je pritajio, znači pritajilo onaj bitan dio, odnosno kazalo je samo dio onoga. Tako da čovjek treba saslušati drugu stranu. Je tako? Jer je poslanik sa osvijem zabranio da se sudi šta? Između dvojice dok se ne čuju dvije strane. I subhanallah, koja je mudrost u tome? Kako ljudi znaju upakovati? I kako znaju ti uvezati, znači, sa mašnom? Sa mašnom ti uveže šta se desilo, a u stvari sve je to izvitopereno i nije tako, dok ne čuješ drugu stranu. I zato ne sudi nikome dok ne čuješ dvije strane. Bez obzira kome se radilo, saslušaj dvije strane. Kako kaže Ali radijallahu anhu, dođe čovjek iskopanom oku i ti odmah presudiš u njegovu korist. A dođe drugi iskopanom oba dva. Je tako? Ti si sudio prvom nema oka. No međutim, onaj drugi dođe, nema ni jednoga. Šta ćeš sad? A njemu se već presudio njegovu korist. Tako da treba čovjek, kako god da bilo, treba saslušati, treba saslušati dvije strane. Jedan je babo, bio i došao mu sin kući jednoga dana, znači obraz mu sam se crveni, šamanog učitelja. Kaže učitelj, jeste, i babo sutra u školu, i kaže direktoru, gdje je učitelj trećeg razreda? Kaže, tu je, dođi vamo i odmah slomi učitelja. Znači, on nije pitao, on nije pitao zašto si ti tu ko moje dijete. Nije ništa, nego samo jednostavno odmah slomiti učitelja. No, međutim, nije to samo problem. Problem je kada je on ispitao, dobro, pa čovjek, što to uradi, direktor, što si to uradio, pa zbog... kaže, sina mi, sjedni da vidimo, kada su sve ispitali, provjerili imena, ispalo da nikako dijete ne ide u tu školu. Nego ide u drugu školu. Nije to ni učitelj, ne da je on pogriješio učitelja, on je pogriješio i školu. Ustanovu pogriješio. Zato što on zna o svome djetetu da je samo da je treći razred. To je sve što zna. Ni u koju školu ide, ni komu je učitelj, ni kakvi kontakti sa... I nakon toga, znači, onda se dešta ljudima, ili takvi, takvi ispad. Pa je, znači, obavezno saslušati dvije strane, bez obzira o kome se, o kome se radilo. Ponekad dijete slaže, kaže laž. Pa nakon toga, izmisli drugu stvar, slaže još jedan put da pokrije prvu laž. Na primjer, u školu zakasnio, prvi čas bio ispit. Što nisi došao na prvi čas? Kaže, babo zakasnio autom. Kaže, ja znam da u tebe babo nikad ne kasi, da svako jutro vozi kada polazi na posao i stovari tebe školom, ide dalje, je tako? Kako možeš kazati babo zakasnio? Kaže, danas je bio bolestan. A u stvari nije. Nego je došao sa drugom, laži da pokrije šta? da pokrije prvu. Pa nekada znači jedna laž poteže sa sobom i dru, možda jednu ili više laži znači da prikrije ono što je ono što je rekao i što je uradio. Ponekad roditelji poučavaju svoju djecu da lažu. Nesvjesno. I to se najviše dešava kada neko nazove na telefon ili pokuca na, na vrata ili zazvoni na zvono i tako dalje. Reci da nisam kući. Reci da nisam kući, to je znači već laž djetetu. Ili hoće, hoćeš djete da vodiš doktoru. On se boji zubara. Ne spominjemo zubara. Šta ćeš kada je spremi se lijepo, idemo kod Amidže u posjet. Ili idemo na špilpac. Nije bitno, negdje idemo, idemo u trgovinu, idemo kupovati nešto. I tamo kad dijete kod zubara. Znači, to je laž. To je la... Učiš već dijete kako se laže. Ti ga pripremaš. Temelje mu sigurne udaraš da nakon toga da on bude lažov i da, i da laže. Došlo je kod imama Ebu Davuda, sa dobrim lancem prenoslaca, kako kaže šeh Albani, da je poslanik sallallahu alejhi rekao men qala li sabiyin ta'ala hak thumma lam yu'tihi fa hiya kizbe kaže ko kaže eh, djetetu dođi vamo da ti dam nešto ili uzmi dođi uzmi nešto drži dođi uzmi a nije mu pokazao šta pa mu ne dadne ništa kaže laž znači ruku zatvoriš kaže hod vamo hod vamo kad dođe uhvatiš ga laž nisi mu ništa dao I zato je rekao majici od Abdullah ibn Amira, kaže mu, dođi, tal, kaj, otik, dođi, daću ti nešto. Pa je pita poslanik, sada, šta ćeš mu dati? Kaže, daću mu datulu. Kaže, da, da nisi ništa imala da mu daš, kaže, upisana bi ti bila jedna laž. Tvome djetetu. Jer to je, to je prevara, to je učenje djeteta, znači da, da laže. Imamo nešto što se zove isto tako profiterska laž. Laž ili laž iz sebičnosti. Znači, ovo su sve razlozi koji navode djecu šta? Da lažu, a mi govorimo o odgoju djece. Ispomnjali smo, znači, neke stvari koje je svojstvene za djecu i neminovno je, znači, da se dotaknemo ovih stvari, jer one su, znači, problem, one su prepreka u ispravnom odgoju. Ne znam kako da djete odgojiš, a ako nisi uspio odvojiti laž od njega, nisi ništa uradio, u svom odgoju nisi uspio. Pa je laž profiterska da dijete, na primjer, kaže, gdje ti je igračka, kaže, izgubio je. A nije, sakrio je, nego da bi dobio šta? Drugu igračku. Ili kaže u školi, kazala učiteljica da svako donese po euro, po dva, po tri. Da skupljamo nešto. U stvari nije, nego želi to za sebe. Pa je to je ta znači sebičnost ili profiterstvo, jeli, kojim dijete želi nešto ostvariti. Imamo isto tako laž e, simuliranjem ili prisvajanjem i tada se dijete se jeli ovaj poseže za tom vrstu, toj, toj je poseže ili, ili, ili pribjegava i toj vrsti laži, kada se osjeti a, manje vrijednim ili uskraćenim za nešto. Jeli, neko ima, a on nema, pa poseže ovoj ili, ili, ili, ili jeli, ovaj, koristi ovu vrstu laži. Imamo isto tako laž iz osvete, a to je laž, znači, kada a, se ne čini, kada se ne postoje pravedno među djecom. Pa dijete laže da bi se osvetilo drugom djetetu zato što nije roditelj prema njima pravedno postupao. Otkriti, uh, otkriti, otkriti laž kod, uh, nije uvijek jednostavno. Ali je otkriti laž kod djece jednostavnije nego kod odrasli. Zato što dijete ne zna, znači to prikriti kao što zna odrasli. Čovjek, jel? Kaže se da čovjek koji laže ne gledate u oči ne gleda tu i ne, smi, ne, ne, ne smješka se. Zato se kaže, gledaj me u oči i priča, je li tako? Jer kada gleda u oči, teško je lagati. Odmah se primijeti laž. Pa znači, onaj ko laže, ne gleda, znači, u oči. Isto tako, kaže se da onaj ko laže ne koristi ruke da bi pojašnjavao. On priča šta je bilo, a ne objašnjava rukama. Ruke su mirne. Iako čovjek često šta objašnjava? Rukama, kada želi nešto pojasniti. No međutim, lažov kažu da umiri ruke, znači i ne govori. I opet kažemo, ovo je, ovo se dešava najviše, najviše jeli, slučajeva. Pa ako se spoji nekoliko ovih znakova ili simptoma, onda je, na osnovu toga se jeli, može ovaj zaključiti da je dijete, da je dijete slagalo. Isto tako od simptoma laži jeste da dok priča da dira određene dijelove tijela, bradu, stavno se češe po bradu, ili dira uho, ili dira nos. Znači mora nešto dirati od, od svojih znači dijelova tijela. Kad odgovara, kruži, umotava, ne daje direktne odgovore. Jedan mu odgovor u koliziji sa drugim odgovorom. Je li tako? Daje općenite, izbjegava odgovore precizne, naročito brojeve. Koliko je bilo? Kaže, ne znam, ali puno, puno, puno je bilo. Ali koliko? Ne znam. Nikada neće kazati šta. Broj. Jer to kaže broj, toga odma Toga odmah otkrije, znači. Toga odmah toga odmah otkrije. Ovdje se postavlja neminovno pitanje zbog čega dijete laže. Zbog čega dijete laže. Statistika je pokazala da 68% djece laže da bi pobjeglo od kazne. Neki kažu čak da to ide do 70%. Znači više od dvije trećine djece laže bojeći se čega? bojeći se kazne. 12 ili 20% 20% <clears throat> djece laže zato što je sklono laži i 12% ili 10 ako kažemo da je u prvom slučaju 70 onda ostaju djeca koja vole puno da maštaju koja vole puno da maštaju I jedan od razloga isto koji navodi djecu na laž jeste da se optereti dijete mimo njegovih mogućnosti ti ga opteretiš nečim, pa ne može to ispuniti i onda nakon toga pribjegava laži. I došlo je tako u hadisu kod Buhari i kod muslima, da je poslanik, sa sam rekao, o slugama kaže, nemojte ih opteretiti onim što ne mogu učiniti. A ako ih opteretite, onda im pomozite. Pa ako ne možeš slugu opteretiti nečim što nije u stanju podnijeti, kojim pravom onda imaš dijete opteretiti? moraš naučiti danas toliko i to. A ti znaš da su njegove umne sposobnosti male i da mu ne dozvoljavaju da tako nešto nauči. I ti ne danas moraš naučiti dvije stranice Kur'ana na pamet, jel toliko hadisa. I ne znam, moraš pjesmicu jednu koja je za školu naučiti je za pola sahata. A znaš da on zato treba tri dana. I ti ga opteretiš i onda na kraju biva primoran da bi pobjegao od batina, jeli, ili od kazne, mora biti primoran, znači, da laže. I došlo je u hadisu kod muslima da je poslanik sa osaneme dovio kaže Allahu dragi ili je govorio Allahu dragi ko od mog ummeta bude odgovoran za određenu skupinu ljudi pa im optereti kaže ti njega optereti a ko bude odgovoran za njih pa im olakša ti njemu olakšaj ti njemu olakšaj pa znači ne treba čovjek opteretiti dijete mimo njegovih mogućnosti Isto tako ne treba djetetu kazati ako slaže, znači ne treba ga nazivati lažom. Lažom. To je pogrešno. Znači ne treba koristiti taj termin. Jer ako se taj termin često koristi, lažov, lažov, lažov, onda dijete sebe smatra lažovom. Pa kaže, kada sam već lažov, zašto onda ne lažem? svakako sam nazvan tim imenom i ne mogu pobići od tog epiteta, onda ću koristiti laž radi svojih koristi. Kao ono dijete što je bilo, babo mu vikao od malih nogu magarac, šta god magarac, magarac. I jednoga dana njegovog brata, nešto brat mu pogriješio, kaže magarac. I mali se naljutio, kaže, nije on magarac, nego kaže za sebe, ja sam, kaže magarac. A nije on. Zato što je od mali nogu odgajan da je šta? Da je magare. I nakon toga ne može. I naljuti se kada neko drugi dobije šta to. Pogledajte znači koliko to može ući u psihu djeteta. Da je sebe smatra znači da je, da je on je li ono čime se čime biva naziva. I ne treba isto dijete znači odma žestoko ukoriti ako prvi put ga uhvatiš u laži, da slaže. Jer to je fitra, to je priroda u djetetu, to ima. Ta iskra postoji, a ti si dužan da je ugasiš na najbezbolniji način. Pa ne treba, znači, ga odmah ga grubo osuditi, nego treba ovaj e, usmjeriti ga blago i ne treba dijete prisiljavati nakon što kaže da prizna. Nešto što, jesi li radio, nisam. Nemoj ga prisiljavati, jesi li, jesi li. Deset puta na kraju da kaže, mora kazati šta, jesam. Bolje mu je da kaže jesam nego da dobije, jeli, da dobije batine. Pa ne treba, nego ako, nijesi, jesi li, nisam u redu. Ja ti vjerujem da nisi. Pa ti pokušaj saznati istinu iz drugih izvora. Pa ako saznaš da je to suprotno onome što je rekao, e onda mu kažeš, slušaj, tako i tako. Ukažeš mu, znači da ti možeš saznati sa druge strane šta je bilo. A da ga prisiljavaš da on govori suprotno onome što je rekao, to je pogrešno i to je greška. To je greška u znači, odgoju. Isto tako treba gledati kakva je vrsta laži i zbog čega je djete slagalo. Ako stalno kažnjavaš dijete i onda dijete slagalo da bi pobjeglo od kazne, to je potpuno realno. I ti sutradan da se ukaže nešto i trebaš pobići od kazne, možda bi pribjegao laži. Pa znači, treba gledati zbog čega je djete slagalo. I kako je slagalo? Nije isto djete ako umjesto 5 kaže 6 i ako umjesto 5 kaže 50. Jel u redu? Razlikuje se dvije vrste čega? Laži. Pa znači, ako su laži one, one blaže i tako dalje, onda se tako znači pristupa i na takav se način, i na takav se način to liješi. Liječi, ja. I ovdje ima jako bitna stvar gdje mnogi čine grešku. A to je kažnjavanje djeteta nakon što prizna istinu. Znači, to je, to je greška neoprostiva. Da kazniš dijete nakon što ti prizna istinu. Jesi li uradio? Jesam. Nema kazne. Tamo da ti je se polomio. Ako ga kazniš, kazaće, pa dobro, ba, ja rekao istinu i babo me kaznio. Pa zašto onda da govorim istinu? Onda će govoriti laži. Znači, nema nakon istine, nema čega? Kažnjavanja. Zato što, šta god da je dijete uradilo, ako ga navedeš na laž ti ili budeš razlogom da laže, uradio si gore nego ono što je ono radilo. Red. Ako ti budeš razlogom da on laže zato što ga kažnjavaš, a on istinu govori, onda si ti uradio gore nego ono što je samo dijete uradilo. Tako da nakon istine i priznanja, treba djete znači pokazati šta je istina i da djete zavoli istinu i da zna da će ga istina šta? Spasiti, je li tako? I djete kada zna da će ga istina spasiti, uvijek će govoriti istinu. Tako bilo u školi, bilo ne znam, na ulici, bilo u kući, tako dalje, gdje god da bilo, ako zna kada govori istinu da će da će biti spašen, da će tako najbezbolnije proći, onda dijete ima volju, ima mora, znači ima ima ovaj uh, je razlog zbog čega da pribjegava istini govori je samo istinu. Jer dijete ako nešto učini, polomi nešto. Malo koje dijete da će učiniti nekakav belaj namjerno. Da to namjerno. Ili što ne zna, ili što ne svata da to ne smije, ili je to nenamjerno učinjeno. Pa je taj postupak kako? Ili iz neznanja, ili nenamjerno. No međutim, kada laže, može li lagati nehotice? Ne može, laž je smišljena, znači laž je planirana, sve je to odrađeno, znači i čak ima i, i, i spreman je na podpitanja i tako dalje, pa je znači laž je nešto planirano. A vam ova greška koja se desila, ona je nehotice. Pa ne treba nikada staviti znači prednost tom materializmu zato što je dijete nešto polomilo, da ga ti izudaraš tako dalje, nego treba kazati znači pohvaliti ga zato što je priznao istinu i kazati mu da tako nešto ili da se ne smije i da ne treba se i da ne treba se raditi. Isto tako ne treba čovjek ničim podržati laž kod djeteta. Ili da ti pokažeš svoje divljenje što on laže. Priča djete laže i ti zadivljen, sav sretan ovaj kako djete tvoje laže. Znači time Time ga samo postičeš da šta? Na to divljenje i da nakon toga ponovo dijete da ponovo da ponovo laže. Liječenje problema, znači laži, je kao i liječenje drugih negativnih osobina i ono se najlakše riječi znači sa lijepim, sa lijepim uzorom. Lijep uzor. Na primjer, otac pohvalno je babi da pred djecom prizna svoju grešku da kaže ja sam pogriješio. Jel u redu? Ja sam pogriješio, to je bila moja greška. Babo, tako i tako je sine, ja sam pogriješio. To babo nije, nije tačno rekao, nego ispravno tako i tako i tako. I kada djetetu pokažeš ti svojim primjerom da se priznaje greška, onda je djete spremno sutra priznaje grešku i da šta? Da ne laže, jel tako? No međutim, ako je babo uvijek taj koji ne griješi i mora se biti ovaj, onako kako on rekao, sigurno da, znači djete će se povesti u tom slučaju za ocem. Isto tako, ne smije roditelj sebi dozvoliti da pronevjeri svoje obećanje. Obećao si djeci da će ići na sladoled, primjerno. Ili nije bitno, na špilpac ili pored rijeke da šetaju. Nemoj to pronevjeriti kada bi ne znam koliko te koštalo. I ne znam kakve druge obaveze. Sve razgodi, pokaži djeci da ćeš ispuniti ono što si obećao. Pa ako ne možeš onaj vremenski period koji si obećao, bar dio, znači, ali nikako ne lagati. Jer to je laž, to je kod djece laž. Babo je obećao i slagao. To djete neće kazati tako, ali to djete nosi u svojim prsima. I nosi onda iz kuće kako je, ponekad se znači može i obećanje prekršiti, može se slagati i sve je to, i sve je to znači u sklopu jeli, normalnog života i nema smetnje da se tako da se tako čini. Danas recimo kod naše braće Arapa u mnogo slučajeva djeci kaže se inša Allah. Šta je? Kaže inša Allah. I ima djece koji kažu, babo, neću inšallah. I reci, ja hoćeš, ja nećeš. Pusti inšallah. Jer dok se kaže inšallah, to je danas postalo kod muslimana u islamskom svijetu, stvar u koju trebaš sumnjati, to tri ona velika upitnika podebljana na, staviti na tu rečenicu. Kažeš, inša Allah, treba baš zbog toga da nastojiš da to uradiš, ovaj, iz talzima i poštovanje uvažavanja, ovaj, jeli, zato što si rekao, ako Bog da, da ćeš to, da ćeš to, jeli, učiniti. Isto tako ako dijete kaže istinu, a nešto uradilo, nagradi ga. Nagradi ga i daj mu, stimuliši ga za, za istinu. I, ili da, da govori, da govori samo, da govori samo istinu. Kaži mu, na primjer, tako je činio poslanik, salasaleme, i volim te zato što se ugledaš na poslanika, salasaleme, i Rasulullah, salasaleme, nije govorio ne, nego samo, nego samo istinu. Isto tako od načina kako se laž može liješiti kod djece jeste da se čitaju djeci priče ispravnih prethodnika o iskrenosti, a toga znači ima u knjigama i koje su prevedene i može se uvijek naći lijepih priča. Isto tako da se dijete druži znači sa porodicom ili djecom koja su, čiji su roditelji znači vjernici. Jer manja je mogućnost, manja je mogućnost da takva djeca, ili da od njih čuje nešto ružno, a po, po našto da čuje, da čuje laž. Spominje se jedna priča od Abdul Kadir al-Kilanija. Kaže, izišao sam sa majkom iz Mekke u Bagdad. Pa mi je dala 40 dinara da stječem nauku. Dala mu je, znači, pare i krenuo je, znači, u Bagdad, jeli, da stječe nauku. A vi znate da jeli, taj izlazak, naravno ono vrijeme je bio potreban, jeli, i metka za put i za sve drugo što je potrebno bilo učeniku. Pa smo, kaže, na putu dok smo išli sa karavanom, ovaj, presrala nas je jedna skupina razbojnika i, znači, zaplenili karavanu, sve uzeli. A kada sam polazio, majka mi je dala 40 dinara i kazali, sine, od tebe, kaže, uzimam obećanje da ćeš biti iskren i da neš gort nego istinu kada mu je davala te pare, uzeo je i prihvatio te pare i uzeo šta? Sa parama obećanje. Odnosno, znači uslov koji je majka postavila. Pa ga je, njega je presleo kao dječačića, jedan od tih lopova. Kaže, koliko imaš sa sobom para? Kaže, imam 40 dinara. Rekao je šta? Istinu. Ovaj lopov mislio da se on izigrava sa njim, pa ga pustio. Znači, mislio da, otkud tebi 40 dinara? Znate koje, koliko, koliko je to para bilo u to vrijeme? Sad sretnete djete na ulici, koliko imaš para, lopov ga sretne. Kaže, imam 40.000 eura. On bi se rasmio, krenuo i otišao dalje, prošao pred njega. Kao što je jedan mi hađija pričao, kada je kada sam krenuo iz Banja Luke, u vreme rata kada je izlazio, kaže, gore na onim brdima, jeli, Banja Lučkim, na, na izlazu, gdje god najđete svako 500 metara, punkt i svako istresati džepove. Ništa nemaš, krenuo si iskuće, ništa nemaš i gdje god staneš svako hoće 100 maraka. Kaže jedan sto maraka, pa drugi sto maraka, pa treći sto maraka. Nemamo, kaže. I dođe, kaže jedan i kaže, pare, kaže, koliko imaš? I kaže, ja onako, sad više je izgubljen u, u, ona muka i, i, i ljutnja srđba, kaže, ženi, daj, kaže, vid, molim, imaš nešto sitno, pa mu daj. Znači, četniku koji stoji, koji, koji čeka ljude, znači, to ga moglo glave koštati, kaže, kada sam nakon toga razmislio, odakle tebi izlaziš iz Banja Luke, u ratu godina proveo tu i sada jedva onako da glavu izvučeš, odakle tebi, 100 ili 200 maraka donosiš sa sobom. Pa tako i ovi, kažu uh, Abdul Kadiru, koliko para, kažemo, koliko para imaš? Kaže, imam 40 dinara, pa se nasmijao, okrenuo se, otišao. Pa je došao drugi, kaže, koliko imaš para? Kaže, imam 40 dinara. Kaže, dođi sa mnom. Pa ga je odveo do njihovog glavnog. Kaže, pogledaj, kaže, ovoga dječaka šta kaže. I ovaj misli da se šta? I smijava. Kaže, koliko imam? Kaže, imam 40 dinara. Imaš 60? Kaže, imam 40 dinara. Pa mu kaže ovaj poglavar ti, znači te, te bande, kaže zbog čega si kazao istinu? Ti si mogu kazati, nemam ništa, neko te ne bi dirao, vidiš da li ti zdjet. Kaže zato što kada sam pošao da stječem nauku, moja majka je od mene uzela obećanje da samo istinu govoriti. I kaže, ja ne želim to obećanje da prekržim ni po koju cijenu. Pa je za, zavrištao ovaj, ovaj vođa te karavane, kaže, subhanallah, i počeo cijepati svoju odjeću od muke, kaže, ti, kaže, dječak, i držiš se obećanja i bojiš se Allaha da ne prekršiš, pa kaže ja sam preči tome, pa se pokajao. Kad su to čuli, ova njegova svita što su sa njim preseli u karavanu, kažu pa ti si bio naš poglavar u presretanju puteva, sad kaže budi naš poglavar i u pokajanju, pa se pokajali sa njim skupa. Pa se pokajali sa njim skupa. Tako da iskrenost ne može nego čovjeku samo koristiti. Ako mu prividno ne bude koristan u njalku, onda ćemo sigurno koristiti, ali koristit ćemo sigurno na ahiretu. Molim Allaha te barake o ta'ala da nas učini od iskrenih i da učini naše potomstvo da budu iskreni, da nas proživi u dušu, iskreni u društvu poslanika, sallam i šehida i dobrih, a divni su oni društvu. Molim ga te barake o ta'ala da popravi naša stanja i stanja naših porodica i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Allahu te ala ana. Sallallahu ala nebina Muhammed. Wa ala alihi wa sallam.